Euskal Herriko laborantza gambarak emaiten dauku aurten ere itzordua EHZ-etan Bixente Ierabide iruditzen zaut badela urteak eta urteak egiten dugula behar elgarrizketa. <laughs> Alde batetik markauna izaiten alda, baina bestetik ez ditu gaztetzen. Eh, orai fidele Fidel egon baitziste beti, eh? Herriko laborantza gambararekin uh, eh, zikiro unen antolaketan, zeak horretzen zira, noiz hasi zinezten, no? Dila ama bi urte beden, ez palin bada ama iru urte, Euskal Herriko Laborantza beregain bere gain hartu zuela. Fein badakit lehen urtean, idau zemen festivala, ble elkartearekin ere partaidetza nintzen. Gio, ala, piskaneka guk hartu genuen uh, eta bai urtero urtero izan da, bo, salbo dila bi urte uh, festivala ez ez izan zena, medena presginean ere, iru urte berba bai, E, bi urte, jaz nomada eta bestia handu, bi urtekoa, um, ala, ez ez izan zen, me hori ere presginuen, Me, ala, dozena bat urte seur, baina egan behar dena da gurekin aitzen diren laborariak, sukaldariak dienak ere hola pixkat ez ofizioz me um, gustuz, uh, ortsaiz eta josako laborariak, janik aste astetik uh, antziren ere uh, latanoita amaseian, uh, bon, ibiziki gaztean nintzen, inuen uh, larun bateko kontzertua megandeko ez nizogoen, minik uste bazen zikiroa lehen urtetik, eta laborari horiek jaanik hor uh, prestatzeko ba segitu uzie, aurten ere, beraz, leku berri hortan, uh, apustu berri bat egin baitu ere antolaketak, beraz, uh, ziak naturalki eh, baia eman duzue? Bai, bai, bai, bai, bai, ba, betiko partaidea gira, ba, ba, ba, gure gana jindira gazteak hor, ba, zekipa berritu batek, uh, ala, deindu laborantxak amalari, eta, ala, aski naturalki, ez dugu sobera burua utxi, baia eman dugu, bere, ala, Hala, sinisten baitugu proiektu hortan eta batiten baitu gure gure eh, balureekin eta ala, tokiko eta kalitatezko ekoizpenak aintzinean ezartzea. Hala, hori dugu, eh, ala, bien, fedenen helburua hori daba. Oi, haintzin ikustea, zaila da, mentoa ze, hola, gabehitzen derarik eta laketak badirerarik, somaten dako egin behar den eta hori da mentoaz zailena? Bai, bai, egia erran jaz uh, eh, gubiziki baik orginen ere, eh, jaz baz nomadak formularikin, uh, eh, itxasuntzen igandekoa, pentsatzen genuen ala entrikosta hortan ere jendia mobilizatuko zela, eta azkenean ez pentsatu bezain bat. Hori jazkoa, aurten, uh, no, gu beti baik gu pentsatzen dugu, ba, bosteun bat lagun bilduko ditugula, ba, edisarin hala eh, ala, basen afarro erdi erdi hortan, eh, bide gurutze hortan, eh, behar da postua egin, eh, biztan dena, edisarin, bon, sen dugu, jendia ala, mobilizatuko dela, jende klase batek, ala, preziatzen duela zikiro hori, eta jende klase hori, bon, biziki hainitza da, eh, bada denetaik, adineko jendiak, me gazte frango hori ditentzien azken urtetan, eta egualdetik ere gerota gero eta gazte gehiago ditentzien, eta bon, bizpairu egunez, ala, ete dituzu biziki bizikionak, hola sutik edo jarrik eh, pentsian, me, igandia ikin berba gogoa huzu, apairu goxo baten itia, ala, eh, igande guerdiz, eh, jendeak maite du, ban ikuste menu oso bat, Moskin goxoekin, ala, maite du, ala, tarte hori hartzia, jartzia gurekin, eta ala, giro honian pasatzen da, eta, eta gio altsatzen da mainetik, eta joaten alda kontzertu eta gozatzera. Hortengoa, nun izain da, aterbian pentsatea da, eh, naski? Bai, edozen kasutan eh, airoski kirol gelan, hor eh, eskubaloi kirol eh, gela hortan izain da, uh, egia azpiegiturak badiela, inguruan uh, alan badiela bada kantina bat, fe gure ala, baldintza honetan aituko gira hor prestakuntza lanetan, bo ez dugu sua piztuko hor gelaren onduan, bez uh, plantsak baliatuko ditugu, plakak, baz um, mm, ardikia erriko dugu pla, Edo zen kasutan behaz gelaren bahnean, uh, eh, instalatuko gira, bon, zenta aruaz eh, behar da misfidatu biskat, edo mm, aru sobera ederrak ere, eh, bon, ez du permititzen behaz hola kampuan itia, itzala behar da, behaz kasutan gelan, eta erran behar dena behaz aurtengo formularekin, uh, ekipa berri horrek deliberatu duela egunaz sartzea ujirik ustia, deneri. Behaz, uh, duaten alko da irisarriko plazat, diten alko da bazkaltzea zikirorat, uh, eh, sartzerik pagatu gabe. Hori uh, da, eh, postu edera da ere, baz, uh, egunez animazioneak, uh, nik uste atxaldeko seionak hartio, ujirik dira denendako plazan. Hori, uh, ara, da eta merezidu azpimakatzea sartzerik ez da, e, ala, zikiruak berak balioko du gehi euro edo gehi eusko, eta txartelak ez ditugu entzinetik saltzen, e, eh, bezik eta egunean berian, goizeko amarter ditati goiti, aeroski gela horretan hor, e, instalatuko gira txarteltegi e, normalean, eta ala, jende hor biltzen alko da, bere lekuak atxikitziat, e, berdin plazara joan itzulino bat eta apetifaz gozatzera, eta gio horren bat eta igoiti eh, da jendea bez eh, bazkaitiat eiroski eh, gelara. Horren batetik goiti finkati hauzie. Uh, otordua, zer izanen da jateko, menuan? Bon, menua azken urtetan finkatu da eta bon, badu bere jakasta, bez ez dugu bitziki aldatzen, dira sasoineko produktuak, tokikoak eta kalitatezkoak, bez. Sartzea da um, lehen tomateak, jastatzen ditugu beti hor festivaliko zikiroan, uh, eh, baionako dariko uh, baratzezainak eh, janik behar ditu, tomateak gorrituak, bai, biperreztia ere, bera engaiatua da biperreztia sailean, bez, uh, tomate, tomateak entxala da oso, biperestiarekin eta tipul eh, tikituarekin. Eta gio ondotik, e, eh, be, ardikia eta hilajak, kozinatuak, Ardigasna, eta gure deserta hor, boba egiten du amak bat urte, hola finkatua dela, biziki-biziki uh, eh, goxoa baita. Uh, izurako pantxika predenek iten dauku uh, eh, ardigasne haikin uh, izoski bat, biziki goxoa, eta gainetik, uh, sartzen dugu uh, egesimenta edo fruitu uh, estalgi bat, eta biskotsa bat. Beaz hor izanak eh, ala, pentsaketan, bo edisak izan entzela, beaz uh, eh, inala edisak laborariak uh, eta komertsuak uh, lanaraztia. Beaz, uh, ala, gabe, tokiko uh, okina minondok inen dauko gila erriko erinarekin, uh, bizko txatipi batzuk ere, deserta indako, gio bere logia erakinari ari galde indako furnizia ardikia, baina uh, siurtatuz uh, ipagaldeko ardikia zela, eta ba, txemandu, uh, errez izan, me atseman duazken ean ahdikia baz um, azpagnea ira alde dira aragitako um, eta gio uh, ere irisarriko um, etxalde batetakoa, feiterua etxaldekoa. Erresimenta hori, ba, um, kurutzaldia um, etxaldekoa hori gio eletan, memugandena eh, eleta eta irisarri Mikel Goiti eta Kamila Zubeldiaren uh, izanen dira. Eta gio edarietan, bai, biztan dena, irulegiko sotoko ahnoak, Hala, ogoi eurotan jateko parada bada, bada menu berezirik aurrentzat edo... Ez bortxaz, ez egia aurrendako ez dugula hola pentsatzen, me, bon, pff, olako bazkariak pixkal luzatzen dira, e, irauten dute, ba, bi horren beden, bon, aurrendako, ba, jaten alko dute aitatamekin altxotan, eta jo, gela, aina undia den, ikuste izanen da leku aurrak jostatzeko, eh, ala, mainak ez du gela guzi hartuko, nik uste, hor ba, animaliko gela da, eh? baza horrek jostatzen dira onduan eta nik uste familiek ere bakite eh, berba ez dela mm, menu egokiena horrendako, ola egoitia mainean bi horrenez, nik uste horiek gehiago plazan egonen dira, plazan izanen da ere janari eh, eskaintza bat, eh, talo eta beste izanen dira plazan ba. Untxa, bo, prestaketan hasi beharko, noiztik urbiltzen uh, zizteat edo goizian bedeana? Ez ez ez, gira, bon, azpiegitura behar da montatu, behaz bada logistika pixkat hor, uh, bon, joan dina initzinen ditugu, ba, iniz eta irisarri hartian, uh, eh, astean eta gio, jasko prestakuntzalanak, uh, eh, txaldez, hasten ditugu, hor behar dira, bebarazki guziak prestatu, behaz, tipulak eta pastanakiak suritu, biper ez dira behar da, ala, aziak endu, hor bada kriston lana, hamen montatzen da, ma lagunen ekipa bat, hor ibiakoitza txaldez, eta gio, ba, janduzun bezala, ba, goizian, behar ziontai goiti, maina ez zahi, eh, sartzeak prestatu, hor, biltzen ditugu geita mabos bat eh, jende, gehienik laborariak, Ez bakarrik eta ono sekatzen ditugu, eh, guke mutatzen ditugu gure ekipak, ala, sartzen aldira, interesatuak balin bazizte, berditen bediten altziste laguntziat, ala, laborantxako daituz, ala, me gure sarearekin ere, bon, mutatzen dugu ekipa, ekipa hori, berbaita mar bat lagunek, ala, prestatzen dute apairua ba. Bixente, Iera Mila esker